Ta astelena baita, asteburuko berri desberdinak proposatzen dauzkitziet lehenik estatu batuetan, edo estatu batuetara jauzi bat milioi bat eta bosteun mila pertsona bildu dira armen kontra eta astutori ez erraiteko liseo batean duela zonbait aste tiroketa bat izan zenetik mugimendu aski azkar bat, armen kontra abiatu dela dirudi, bi diskurtsoat dela dira hortik, eh, bi neskena, eta irugarren erreakzio bat gizon batena. Odan gazteenarekin asteko, Martin Luther Kingen alaba tipiak, hoitzizte I have a dream. Behatzi urtekoak egin diskurtsoak egindu beza xarean denak, o, oh, ze polita den, olako nekato bat, eta sustut, ola eta olako itzakateratzea, bo. Ni olakoetaz ez daiz bate fan, haur bat da, edo zainitzeman bere hauan, eh, gainera baliatuz bere itatxiren izena, paso beraz. Beste batek aldiz bere diskurtsua behar den bezala egin aski. Hemen sortzi urte dituen Emma Gonzalezen izena, agertzen da bere liceoan tiroketa izan denetik otsailean hit zuzenak baliatzen ditu aldi guziz Trumpen aurkako hitzak eta bereziki NRA, armen aldeko lobby lana egiten duen elkartearen aurka aste buruntan egin duena 6 minutu eta berrogei segunuko diskurtso bat eta lau minutuko isilune batekin. Lau minutuz isilik egonda, markatzeko tiroketa momentu hori zelu zeden, Ema Gonzalez estatu batuetan, simbolo bilakatzen ari den gaztea hori segur. Eta gizon bat, bai, errandut gizon bat bazela ere hort, arte hortan, Ba bai, Donald Trump bera, animaleko jendetza bildua zelarik, berak, itzik ez, ez da bere Twitter kontuan ere alta, baliatzen du kontu hori, eta jakinez ene jaren laguna dela Donald Trump baliatzen du beraz Twittera hor zendako be etzuen demorarik egian golfean ari baitzen tenore hortan beraz erreakzorik emaiteko demorarik ezen txur Beste gaietan zenbaki bat plastikazko kontinentea pentsatu baino handiago da, bat 6 milioi kilometro karatu hartzen ditu. Batzuek zazpiala sortzigaren kontinentea dela diote ozeano pasifikoan sortu den kontinentea da, plastikoak sortu duen kontinentea, hots jendeek sortu dutena. Kutsadura bere edertasun osoarekin pentsatu baino ama 6 aldiz zaundiagoa da gunea, frantziak lugaldea hartuz iru hiru aldiz biderkatutako azalera. Eta inigo urkoliu ere ipatu behar dugu, berak e, egin baitu aktualitatea sarean asteburuan, Kataluniatik eta Alemaniatik, torri berriaren ondotik, Puigdemont atxilotu dute, preso sartu eta istiluak, mobilizazioak, segidan abiatu dira Katalunian. Bon, Facebookeko mezu batean idatzi du bere tekstua lehen dakariak, erreakzio biziak sortu dituenak, Euskara imposiblean idatzi baitu Inigo urkurio, gaudi bide bat. Ez da azken hilabeteetan erreza izaten ari Kataloniako egoeraz gogoetala saia tasakona egitea. Espainiara gestatuko egoeraz. Guztiz judizializatutako politikaren testu inguruan zeinetan prozedurak legeak zuzentarauak nahastu egiten diren oso ez da posible izaten ari. Eta bar, eta bar, zautze dena irakurriko. Baina, eh, bon, hemen agertzen da itzulpena funtsian egin dela, lehenik espainola zidatzi eta notik uh, eh, norbaitek uh, eh, ongi Euskara naski itzuli du, ez dut pentsatzen inigo urkulu berak egin duenik, ala bai behar bada. Eta bon, baduzie proposamena zuzeu eh, puntu eusen uh, originala eta ondotik uh, zuzen bo, etzen gauza hundirik, ala ere, indar bat eginez gero posible zen Euskara zuzen batean idaztea. Horiek eranik orain, ebeten eh, hori afitea intzinatzen baita, eh, gurekin dugu astelen untako kronikaria. Eta musika zitz egingo dugu arratsalde untan, gurekin baitugu Francis Bidart, arratsalde hona. Arratsalde hona, eh, arantxa, bai, badoa, uda berrian, azkenean. Hori da, hori da, heldu, heldu. <laughs> heldu txuku txuku, arro edera eguzkia eta kanpora ateratzeko gogoa ere. Usain behin elur gehiago ikusi dugu horten. E, bai, egia, baina... Uh... konten. Aurrak eta helduak ere ez? Bai, batzu bai. Ez da utzorako emozio bat sortzen elurra ikusterako? Ba, eni bai binen eh, elurra gehien erorien egun hortan ikusi dut, eta ikamekontan, bai, jendeak etxaintzinetan. Eh, Elurran urta asten, oltu bat espaitzuten mugiaz, eta mugitzen ahal, pentsatu, ez digineela denak behar eh? <laughs> dene eginako, no? Eh, bai, zaila da, ba, behartu azilarik lanera duitia eta ba, zu well, bai, konsientia hori. Justo, ez dela ine hor lanian, eta zuk joan behar duzua ikatxulutuki hori da. Ha, <laughs> ah, ba. horako, ez dut, ez dut, bauzu zu konsientzia hori, bai? Bai, bai, ah, irratiarekiko, bai. Ba, ni bakantzutan nintzen beraz, ez dut eh, testatu, baina nire ustez, eh, oinez dinen nintzen. Bo, me nintzen. Horen bat eh, oinez eta mm elurretan goxo izan nintzen. Bai. Otoa hartu ordez. Bo egunero itena nuke inez funtsian, me bo, ez da berreuza. Mm, mm, Elurarekin mm. edo otoen artean. Ja, mi gozo zen, egia. Elur uh, gut jautsi ginen haurekin eta eta soinua janik desberdina da, herri batean. Ez telaik, bai. otuak kentzen duzula eta mm. elur horrek ikertzen du. Eta giro bat eta jendia berriz plazan. Eta bai, bai, bai. Olako iduitzen zautzu, uh, joan den menderat itzuli zirela pixkat zomit. Uh, hori bai, eh? jendea kampuan. Emia kampoan eta goxuan, eta ma sortzen du holako giro berezi bat, bet jenia ilgarra gurtzen, jostatzen, eta bai. Bai, Horako beste agunta. Egia da, ez da kentzen alba dela ala ere eh, zerbait eh, berri sortzen dula elur horrek. Eh, agunta. Be, bai, karrikan jadanik, irian, ebe jendea karrikan da. Eta ez mhm. edo otoan edo... Hori da. Bon, bon. Horiek janik ez dugu bate hori aipatuko. Uh... Bate ez ginen elurran aipatzea dinak, eh? <laughs> Musika zitzekiteko, eta olatzu gazti nahizunen aipatu egun? Baiz, ez solatzi duate, bakit <laughs> kantari trebea dela, oai deskubritu dut, baina eh, beste kantari bat aipatuko dugu. Olatz zugazti, hain izortez eta ono benito lehtson direkin ari dena, ahpa jolea eta kantaria, eta bakarlari gisa ere hain izgauza egin dituenak. Eta azken eh, diska eh, ur ur nola egin duzu dut dute? Ur goiena, ur bajena deitzen da. Ur goiena, bajena, hori da 2008 bosteko diska bat. Eta dola guti uh, azparnen, dola uh, bihaste guti gura bera, uh, eh, Txoria Txori festivalaren karietara, eta azparneko helizan uh, eh, presentatu dena, kantalan batzu uh, eh, aintzin, hor, lehen partean, beraz, olatzu gazti eta beste neska batekin izenak ez dazkit, barkatuko haute behinen. Bikotean agertu dira eta eta konzertu goxo bat eman dute. Ahunt olatzu gaztiren giroa, mo maite edo ez, hori... mm. Bakutsak nik presiatzen dut, me, badu bere lekoa txometen dut kantagintza hortan, gosotasun bat, aski poetikoa da, aski bizki fina, harparekin eta gaina biboz eta flauta, saitzeko flauta jotzen zuen beste musikariak eta bibosak biziki goxuan eta untsa um finatuak eta zinez, uste dut, ala, estiloa amaitatzen alda edo ez, minen mm, gauza polita em, proposatzen dutela zeltiak... Eh, bai, ahpak ekartzen dio olako, bai. bai. bozak ere, aski boz polita du olatzeak, eta naiz eta batzuk ez duen sobala lirikoa, mm. da, mm. da, da, piskat, um, motiala ere bat, menan, bon, guztuko dut, estil, bere estiloan, uh, gauza, polita egiten duena. Eta ez duena beste behar bai jende erakartzen gaur egun, mm. eta azparnen ere ez du, bon, ahazoin, hainitzen gatik ez du, hainitz jende erakaji behar ba, egun ustakitzu mat jende zen, eliza hortan egun ta, egun eh, ta mar bat jende ez dakit zen ez dut kondatu, meinen, mm. eliza, mila jende esartzen dituen eliza hortan, eh, piskat huts eh, egia, mm. ez zitekela bere ere goxo, mm. eta beraz piskat esplikatzeko, usaiam bezala, binen azparniko eliza karkasa hortan, egun ta bat jende, soinu sistema bat, ez hain egaldoia, baina jalerea. Eta jotur batzuen antzinean, taula gain bat, eta dena pixkat antolatua, kontzertu, oi, guk ezagutzen dintzen, kontzertu normal horiek bizala binen. Eh, ni egon naiz hor, entzuten, eta eta pentsatu dut, uh, eh, pixkat, uh, eh, haintzion lukuri usu entzun diotan uh, bat jintzaut, uh, jintzaut gogorat, ez du funtzionatzen. <laughs> Eta usua gaiten du berak antzerkiaren zat, Eta egia, e, kasu hortan ere, nik segintu dut, batzuetan gauza batek funtzionatzen du, martxandara nahi du, hageman bat sortzen du jendea eta e, artista edo musikaria edo den, bai, denaren eta bai. publikoaren edo entzulearen hartzaile eta emailearen artian, eta hor, enetzat, ene kasuan ez du funtzionatu. Mm. Eta pentsatzen dut, hainitzen kasuan ere ez dut, baita ez bada hainitz funtzionatu ez dut. Eta hori ez diot nik... Eh, hori uh, dut ez diot leporatu nahi uh, olatzi zenta olatz musikariak heien lana proposatu dute eta nik uste dut hor funtzionatzen eh, ez duenak duela pixkat gehiago uh, kontekstualizazioa eta nun ezartzen den zer eta Eta ez diot hor ere hor kantoratzailei leporatu nahi, entxatzen dute, egiten dute, badakit antolatzaile gehien antolatzaile bideen batek gogo honez egiten dola, bainan e, memento batean egiten duzularik kolako emanaldi bat, ustut dut behar duela bere tokia. Bai, Et, zaila da, gero autu ona egite ere ez? E, eh, autu ona egitea, baina hatxe eh, maiten dut, ez dela biziki, ez dela aski egiten usatu gira... Fiskat uh, gure jok mundutik eta aldu gira, bez, ba, sistema handiak, zono, taula gain bat, tak jendia hainitz edo gutxi haintzinean, baina ba, ba, onboiera pure egiten den bizala, eta igortzen duzu olako soinu masa bat, eta iduitzen zautzu espazioa, soinu espazioa beden bete duzula, eta baina jok talde batekin berba funtzionatzen du, jende gutxi balin bada ere soinuak iten aldu itxura, baina holako konzertu batetan ezin du funtzionatu. Ni egon niz uh, entzuten hor, demora guzian, eta egintzen bi neska horiek, eta horien uh, eh, finizia eta guzia izan balitz, toki xume batean, untra pentsatu akustikoan, ere, segur niz, eh, e, publiko berak, egan entzuela, wow, ze gauza. Mm Eta hor, gaitu, boi, trozen, ateratzen gira holako, eta eni ardura, kantaldi, kantaldi, ni kantaldi horiak interesatzen behin izpiskat. Kantaldi hainitzetan txenitzen dut hori. Egiten ditugu, minan iduitzen zaut, antolat zaileak ez dutela bitez bada eh, helburu berezirik kantaldiarekin berarekin. Ez dutela uh, eh, azten eh, pertsona hori, hori nahi dutelakotz erakutsi eta jendeari erakutsi zer egiten duen. Eta ondorioz ez dute... Uh, da norbait gomitatzen zularik uh, äh, jaterat uh, bezala, jena idut, preparatzen duzu, tentsatzen zual bezain ongi egiten, eta mhm. batzuetan gu gutiago, binen gure borrasuak ezartzen zituzten, holako kristala eta atatzen zuten, eta ez atxitamantxin genik, eta bai. fen bazen aurkezpen zerbait, eta kontekstualizazio zerbait. Nik atxamiten usu kantaldietan, eta ez da ginok dola duela guti, usu gertatzen zitzaio hori kantaldiekin. Falta da, iten dugu kantaldia, eskualo ituretan delakoan, edo kantuaren eta ähm, eh, dira parezpar publiko bat eta artista bat, binen, pentsatu gabe, te, hunek, merexiluken eh, publikoak eh, hmm. ona egiteko, edo ba, oberena. Behar bada zirela elementu guziak ere neurtzen, eh, mandezaun hor, behar bada... Eh, be Elisa undi batean bikain ola olatzu du eh, mm -hmm. Elisa beretako eta eh, publiko undi edo publiko anitza izango delakoan berba hori pentsatu zebe soinua gainera azkar hau du eta jendeak untsan bai, bai. du ikzu beste manera bat ere pentsatu bai, bai, oskar eh. hortan edo oroko gean egan nahi dute seguraski bainan uh, edo itzen zau badak fin, ez da genik ez, ez, dut sorpresa ukan jende gutxi ikusteakin hor. Mhm. Ez dut uste olatzek, eh, olako jendea tiratzen duenik, nik ikusi izan dut dela, eta ez da olatzen gulpa eh, ere hor, eh. ikusi izan dut dola hiru urte ustegut pestetako, Elisabedian, nola den, egin haute logeta jina azizuten, bai. alta, irrati hauetan ere entzuten da, Oh, bat doaz pari zugu lehen Bai? Ze, bos minuta? Ha, ah, Amar? Zos... Laurden bat? Ah, behar din ordina ah. gehiagoan txartu baita. Ah, bai, orren, eh, laurden bat, Ni horre kuloak <laughs> <laughs> eh, eta nintzela ikpasatzen da. Beraz, eta hain haute horreta eta gazten kentzazpi, ba, mila, mila pertsonak sortatzen dituzu, pentsatzen dugu gaur egon ez dakit, baina gara batez, mm. eta hain haute pestetan, ez zuen eh, bere izenak janik ez du kentzazpiren eh, Ber, fama bera, bai, ez mm agas, guai berba lortuko du hori ere, bai. baina eta azparen, ez zuen urrundik ere uh, Elisabete pesta egunean, eta mhm. urrundik ere, eta ez zuen nik uste, e, olatz zugaztik baino, gehiago egin zuen, baina eta berdin, ikatxeman nuen, bai beraz, janik gomitatzen duzularik, pentsatu behar duzu, fea, duitzen zaut jakiten alduzula, pisk gutxi gora bera ze helburu duzun, ze, mila pertsona balin bai dituzu, bai eh? helburu azer den, mila pertsona dina hastia, ala, ala artista baten lana erakustia eta pentsatuz bon behar ba, mugatzen dut behi honetan. Eh. Hain kasu hortan zuk adiez uh, eh, konzerturi beste leku batean uh, eh, antaratuko zen? Bai, beste toki batean eta ahunt akustikoan eginen nuen. Eta hori, jaiten dut ez dut heiak leporatu nahi, eh? zinez uste dut, eh, nik eh, hemen espimagatu eh, nahi dutana da bitartekaritza horren lan eh, eskasa, ze eta izan dadin elkarte hortan edo hainitzetan nik senditzen dut eskaz bat. Mm -hmm. ez dute arras lotura egiten, ez dute pentsatzen eh, zera nola, nola lotuko ditugu publikoa eta artistak eh, ez dakitan zerkian edo beste munduetan dantza munduan eta hobikiago egiten den, mehan kantagintza munduan ez zumeiten dut. Eh. Eta gu, ni aurk izan nizan tolatzaile ikastorarekin eta jena zitugu kantaldiak. Senditzen duzu, zer ginen dugu? ate ah, horiak, modan delakoan edo Behan, ez da egiazko eh, gogo bat, hori aurkeztuko dugu eh, jende horiak. Bai, bai, du batzutan bada, baina eh, ez duzu dena ungi mm, kalkulatu, eta behar bada mhm. gela hori etzen egokia, edo sobera hundia zen, edo... Ba, ba, bai, ba, bai. Edo, eguna mhm. etzen egokia, edo... Ba, ba, bai, ez da borondate, ba, ba, hori gertatu dira, ere, bazela beste zerbait ondoan, eta hori, e, segure, da... Bai, ere beti, beti zaiten alda, eh? dut, me, halirea txamaiten dut oro jar, eh, kasu ahuntaik ateratuz, kasu hau zen piskat estakuru eh, bat haipatzeko eh, bai, bai. uh, idutzen zaut, enin gertatu zaut uh, musikari gisa ere, eta uh, erakunde famatu, eta hortan ari diren, gana idut horrel karte bat da, ez du behar baitez bada dena kontrolatzen, menen, enin gertatu zaut, adibidez, uh, zer erakundeekin ez dut garen, meinen, gomitatu aizaitea hegoaldian, helau diren garaien zen, Kentzazpirekin hartzeko. Pentsa, ja, nik uf, gu, mhm. kentzazpirekin, elaudi, eh, kentzazpi, zer eginen dugu. Eta arri batu ginen, hortzen, eh, getxon, uste dut, getxon, bazen animaleko zinema bat, iparaldeko ratza, edo, ez dakitzen, horako festival bat iparaldeari buruz biztan da kentzazpik eh, jo zuela, guk jogi kentzazpi eta gero, Uf, janik. Mm. <laughs> Beraz bazen sortzeun eh, gazte uh, koka eta eh, eta xipsekin horaintzinean oaz eta bizikuntza pastu zen konzertua eta anartian denak kentzazpi bukatuta, dozte kentzazpik eh, elektrikoki, agon bai, bai. bortitza. Gu instalatzeko artean sala hustu zen eta berruita amarpelatu gelditu ziren hor eta, eta gu kasik akustikoan. Eta gintzazpikoak gibelian pesta egiten ari azpian. Mm. Egin eh, txoinua entzuten. Eta hori antolatzaile ofizial batek mm egintzaukun oparia izan zen. Bai. Eta ni beti izan um, eta ez da joaiten diren gazten falta, horiek bon, hola, dira, e, hola funtzionatzen dute, antolatzaileak guk baginakien, beharko ginuen ere ez etzegan astapenetik, me mm. gure falta ere da, minen antolatzaileak berak espalimadu gehiago pentsatzen, horrek ez duela funtzionatuko, eh. mhm edo iten du, hola, powerpoint batean gero badu leho bat, ah, elaudi esan dira eh, getxon. Eta neok ez paduk ondatzen, erraiten eh, du, ah, bastu zen, ba, bai, bikain. Eta, eta jala, neok ez binen, eta azken jen, diru laguntza lortzen dute, guk ez dugu fitxik irabazi, afarion bat, ondo kostatuan, eta... Getxo ez autu Eta, bai, bai izan ginen janik, bestalde. Ah, bon, <laughs> Nahi promenatzea joan lasaiki. Bai. bai, bai, olako konzertu bat egitea ere ez da Ez, bo, gero, eh, omen esperientzia bat dela, nik behitut esperientzia handana bat. Ubera <laughs> berdin. <laughs> Hain itzen Be, hori da, ba, bai, denek, eh, gainera berdin zaut, gauza da nola, nola kantuarena nahi bali, kantuari nahi bali bat digu, piskat eman behiz, behar bat dela, kontekstualizazio hori behiz pentsatu, eta mm. gauza politak eta edekak iten direla, da, eskida da, badok egun guziz, eh. dut, kantu munduan badirela iniz gauza, usten zula emekie emekie gualdean paperezko konzertuak, eta holako bada intimitate bat berriz aldu gira. Mm -hmm eta behar dela kasu egin, zer nun ze baldintzetan ezartzen den, eta horrek eta... ekarriko diola beste grazia bat eh, Bukatzeko, fite-fite, bai, eh, azparneko Elisa Horta, meraz, konzertu bat posibila ere, mila pertsonena? Bai, duela bi urte egin zuten, eh, larkuji izan zen. Ge, janik, nik uste, uste dut, bosentzat eta Elisa hori bosentzat egokiago dela, gano idut gauza... Uh, tresnak eta sartzen baituzu uh, eh, soinua segidan animalia da, erreberazio hori hartzun handi bat bada, beraz segidan sistema handi bat zari behar duzu horren gainetik pasteko, eta aski komplikatua iduizen zaut. Beraz, eh, eta mundu hortan e, biltzen, horiek biltzen egiten aldute. Gero honik ikusi izan dut, osko girena, ah, bon, osko girena funtzionatzen zuen gero Jende gehiagorekin funtzionatzen aldu ere, biztan dena me. Ebe, ala, ez du funtzionatzen. Hala, me hori importantea da. Nik, eh, beti antxoni entzun diat eta uste dut importantea da, berdera egin gauzak eh, ez du egiten eh, ez gira aldi, ne hori ez mitzatzeko, beraz, bai, bai. nola egiten dugu denen artean funtzionatzen. Mhm. Olatzu gaztirekin agurtzen dugu elgar, Patsix? Zadioik. Edo, edo olatzi doaterekin ez, <laughs> zugazti. Urgoiena, urbakena Francis Bidert, mileskak, zanuntza? Zuri, zailoik. Izotzetan elurretan Abenduko gau luzetan Bertze guziako eta Gukaisuoko nutxetan sor pa dilla o que harekin osasuna pa que harekin hortan usten dugu mementuz, hauren eh, laurden maten buruan gurekin izango da, uh, Auntz Gazna Eko Izle bat. Gau ratxalde untan, Ipar Euskal Herriko Elikaduraren zirkuito laburen xaloina iragaten, iragaiten ari baita, Genofa Bidelo beraz gurekin izango da, handik telefonaren beste aldean eta itzordo maiten dut zetere ondoko minutuetan. Aurtengo erri urratzen kantu berria entzuteko. Bosterdiak euskal irratietan berriak zurekin bernaetar gaina. Atxalde hon guziedi, Carles Puigdemont Kataluniako presidente erbesteratu Alemanian ahastatu eta epaitegi batean deklaratzerat deitua izan da, haren estraditze galdearen dako erabaki artean, presondegira bidaltzen duen ala baldintzapean libro utziko duen erabakiko du judeak, Euskal Herrian ahastatzeunen kontra mobilizatzea initzizan dira, begotxu olaizola haentze Kataluniako batza nazionale Bilbaoko eskualeriko taldeko ordezkariarekin hitz egin dugu entzunen dugu seiontako berrietan. Mauleko hiltegiaren hauzia gibelatua noizerat ez da jakina ostegun eta ostiralian iragan beharra zen pauen abokatu batek du luzatzea galdegin osagari arrazoinez bestalde dudak baziren ere ostiralian berriz ere abokatak grebarat deituak beitira, beti gobernuaren erreformaren kontra. Laborariek egin dituzten barruki edo borroda edo tresna batzuen erosteko ukan behar zituzten diru laguntzak ezageri urteak irauten duela egoera horrek, FDSEA eta GIA sindikatuek elgerretaratze bat egin dute goizian, Angeluko DDTM laborantzako administrazioneko egoitzaren aitzinean, dosierak gibelatuak direla, arrazoin bezala eman daete, lehenik logiziel arazo bat dutela eta gero langile eskasian direla laborariek ez dituzte arrazoin horiek onartzen. Biarnoko urde hazkuntza batean ojeski eritasuna gertu da, ondorioz departamendu guzia ez da gehiago eritasun hortari garbi eran nahi du, badirela errespetatzeko urdeak behar badira mugitu hunki hazkuntza garbitu arte eta analisek erakutsi arte ez dela gehiago eritasunik urdeetako eritasuna ez da jende entzatkutsagahi haragia jaten alda hatik urdeetan edo edo basurdeetan laste hedatzen alda eta prefeturak susmatzen du funtsian urdeak basurdeta ikutsatuak izan laitezkeela. Bai, hainitza hainitzik hasi dut eta batez ere hortako enetako importanta zen insistitza talde lana edo elkarte biziari, hmm. buruz elkarte bizia aipatzen dut alek da gehiago, ora, taldean nola funtzionatuta, Joana Itzaina Marajen, astelen honetan martxoak hogeita sei arratxeko zazpietan ahapetik magazinean, errepika asteartean lauetan. Eta orduan, <laughs> hori da, gaien tara eltzen denarik, bai, baina zuna ez da bapatekoa. Bai, eta orduan, oino zailagoa da, zen da, gainera, ez duzu ere defentsa hori erabiltzen alba, eh, gurea bapatekoa dela. Ahapetik, zu ezagutzen. Ahapetik, zu ezagutzen. Itzi mandoka Utsumandokan Charles Bidegen erratz hitzaikin jinen zaiku. Erratz diatxa isuski imilitza eta marmaro. Egun Carmen Diest Mintegi antropologa ez, baizik eta hain ordez Josebe Ituri hotz. Nula hote hama sortzigeren mentian emazte potioluak zien idealak eta oai kolte bat bezain mehe dienak dien. Argaltasunaren irudi hori Marilyn Monroe gaur dugun lodia izango litzateke, ez, gure ereduetan. Gotzon barandiaranik ez, astehuntan baizik eta haen ordez, Miel Mari Elosegi natursalia, bide bazteretan apuak ikusten dutugu oto ez lehertuik, oto entako espalimadie defentsaik, beste kabalentako bai hatik. Zuk zirikatzen baizu zapo bat, batekin edo buelta maten baiozu edo, ikusiko zu nola botatzen duen izerdi txuri bat. Itxumandoka aste hartez lauetan, astizkenez zazpitan. Itxuma Eta prentxan ordu honetan, Katalunia gai nagusietan, berrian uh, Carles Puigdemont agertzen da irudian, uh, eta titulu hau Puigdemont asida deklaratzen epailearen aurrean, presidente izendatzearen alde agertu dira, gainera, uh, junt per Katalunia, kup eta ANC, epailearen aurrera eramango dute beraz gaur Puigdemont eta aladaten horreuntan, eta beraz, behin behinean presondegiratzean duen ala baldintzapean aske uzten duen argitaratuko du epaileak. Oan gaina gusietan, horrek ere uh, be, berrian emaiten dute lehen horri gaia eta horri loturik zuzenezko kontakizuna uh, deklaratzeaz eta bestalde ere. Uh, Puigdemont espetxeratu edo ez, uh, ere, uh, liarena epaia gaitze txilte zuzen bideko dozenaka katedradun eta irakasleak adibidez, horrelako tituluak beraz Kataluniaz eh, argian ere uh, epailaren aurrean ari da deklaratzen Puigdemont hau da titulua eta horrek ere uh, zuzeneko segipen bat proposatzen du argiako webguneak guneak Bestalde titulu nagusietan berrian, krisi diplomatikoa. Gutienez ama bost, estatuk erusiako diplomazialari diplomazialariak, bai, kanporatu dituzte, estatu batuek irurogeiri errandiete herrialde alde egiteko, eta Europako batasuneko bertzea malauk ere alako aginduak eman dituzte, erresuma batuari elkartasuna adierazteko dela errandute. Eta kontu publikoak eh, ere berrian superabita izan zuten jaz Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak kupoari eta ekarpenari buruzko akordioen eskutik gastatu baino bat kako txirure untamaboz milioi gehiago jaso zituzten ego Euskal Herriko gobernuek. Beste gaietan argian eh, Nagore lafaz hil eta bederatzi urtera baldintzapean aske gelditu da Jose Diego Ilanes. Balditzapean beraz aske, 2008ko Sanferminetan Nagore lafaz eh, hil ondoren, 2008an ama bi urte terdiko zigorra ezagizion epaileak homizidioa egotzita, bederatzi urte presondegian eman ondotik beraz karrikan da, 2008 garen urtetik aurre aurrera psikiatria lanean aritzeko aukera ere izanen du, kondena osoa betea izanen dorako hemendik bi urtera. Bestalde argian, bardoak, bertsolaritza beraz, hau solana humorez tituluarekin, bardoen finalaren kronika, proposatzen du irati marruelok, martxoaren hogeita lauean lekumeriko, toki alai sagardotegian egin dena. Eta Jose Antonio Abreu ere aipatzen du hemen argiak hilda Venezuelako herri orkestra sistemaren sortzaile famatua. Nikolas Maduro Venezuelako lehendakariak hiru eguneko dolu nazionala ezagi du. Hildelako Jose Antonio Abreu musikaria, milaka haur eta gazte Venezuelar txiro musikabidez gizarteratzeko sistema asmatu eta sustatu zuena. Kaseta puntu eusen eh, eta ipar euskal herriko hitzan, ere gai nagusi, migratzailen ordez atxilotuak izaiteko pres diren bolondresei dei egindie bizik, hau da itzan titulua, eta hemen kazetan etorkinen defentsan, kanpaina berria abiatu du bizik, etorkinen eskubideak babesteko kanpaina beraz, miahitzeko Europa biribilgunean egindute aste buruntan, manera simbolikoan egindu burdinezko ari ziztadunez inguraturik, apirilaren iruan lehen ekintza eginen dute bolondresek uh, miranteak atxikitzeko zentroan azalduko dira migranteak, emdaian etorkinen tokia hartzeko prest beraiek gu garelako. Eta etxeraten hitzak ere kazetan, zailtasun guztien gainetik aurrera jarraitzen dugu batzor, batzar nazionala zuela, azke, zuela eta azken urteak Euskal Presoen aferari dagokionez eman duenaren errepasoa egindu etxeratek. Gaixotasun larriak dituztenen kopurua igo da, hogeita bi izaitera ino eta sortzi labeteko epean hiru Euskal Preso politiko hildira. Eta erri berri mugimendua ere, doni banelo itzuneko alderdi abertzalea ipagai, justu dolaste bat aipatzen ginuen gaiarekin, eh, adinetako jendeer interesatzen baita taldea, eta mauleko hiltegia hauzia ostegunan iragan barbalin bazen azkenean berriz gibelatu dute ondoko hilabeteran aski eta zuduesten aldiz koterren izan den eh, elur jauzia, hor eh, eta familien biktimak hauzitan eh, emaiten dute estazioa. Ala zer zen naipatzeko prentxan tenoreuntan xarean. Demista putz, utz, eta Itz eta putz. Zomait minuturen buruan telefonoaren beste aldean eh, izango dugu gure gomita, fabide loiato, bera laboraria da eta sustut uh, eh, ahuntz gazna ekoizlea tenore untan, miarritzen elikaduraren eh, zirkuito laburen xaloina iragaiten ari da, elburua hemen xaloin interprofesional untan, lekuko ekoizleak, lekuko artisau edo ta tokiko transformatzeileekin ahemanetan sartzea. Hortaz itzekin dugu Baina lehenik itzemanan hau zuen, hemen dugu kantu berri, berri, berri, berri, ha. senperen izango da maiatzaren amairuan erri urratx, eta aurtengo lema, duk izien bezala prefosta da, eta prefosta kantua bizio taldeak sortu duena proposatzen dut hemen deskubritzea. Lehen agian eta orain prefosta Gure ametxe jarraika dena posible baita Kosta ala kosta Koska bat gora godago koska Euskararen lurrera hazi berria da Ikasten hartu eman transmititzen den jakintza Ez baita neoizazten izazten Azten ertzetatik ametxetatik asten Iragana irakurtzen da etorkizuna idazten Atzoko enitza gaurko irakaspena Gaurko izerdia biharko lorpena Jaso duguna da eman zigutena Ez alda emateko jaso genuena Lotuz mila eta bihotza Gaindituz beldurra eta lotxa Agian amets batzuk txiki geratu zaizkigu Baina amets berriak ere egiten badakigu Ibiliz ez da egiten bidea erantzuna prefosta Usteak uste urratsak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte hemen gira prefosta Ibiliz ez ote da egiten bidea Erantzuna prefosta Urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte Kosta ala kosta Urteen esperientzian Barnek alde zen Kosta orain prefosta eta lehen agian Oinetako zaharrekin zenbat urras diren egin ibilbide berrian Hizkuntza ikuspegian asteko punturik ez jartzeko esaldien erdian Zenbat lan borondateko, etxeko, kaleko, urrats berri bat egun bakoitzeko Egin den lanak fruituak eman izanak erakusten du, oraindik zenbat baden egiteko Ez gabiltza lurrantzutan, Lurrak zer dakarren ez dakigun arren batzutan Ametzen fabrika diren prefabrikatutan Ainitz baloratzen da ez bada ainitzukan izan gaitezen baikor Berreskura bezagun beti egon dena hor Ainitzetan oinarria aldago ertzean Hizkuntzak ez baitu mugari guk ezarri ezean Ibiliz ez da egiten bidea erantzuna prefosta Usteak uste urratxak egin ditugu eta urratxek egin gaituzte Hemen gira prefosta Ibiliz ez ote da egiten bidea Erantzuna prefosta Urratxak egin ditugu eta urratxek egin gaituzte Eran prefosta, biztan dena, beraz, erri urratxeko kantua, hemen txe berri berria, eskuartean dugu diskoa, maiatzaren amairuan iraganen eh, dena, bizio, taldeak eh, sortu hitz eta musikak eta beraz eskaintzen duen, kantua, seiak eta laurden gutxi dira, susen euskal irratietan gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Herriko elikaduraren zirkuitu laburen xaloina iragaiten ari da, atxalde untan, e, eh, miahitzeko ostalaritza eskolan eta egan ere ipar Euskal Herriko e, zirkuitu laburen xaloina. Xaloin interprofesionalak, lekuko ekoizleak, lekuko artisau eta tokiko transformatzaileak elkartzeko helburua du gurekin, jenofa bide loiato laboraria atxalde hona. Bai, atxalde hona. Zuk saloi hortan eh, parte hartzen duzu, ahuntz gazna ekoizle gisa, uh, bigarren aldia da, hori antolatzen eh, dutela, jadanik egintzen joen urtean, menan zuretzat uh, lehen aldia da urtean? Bai, hala, uh, den urtean zini bat eta behaz orten uh, okan nahi eta hala, entxatzeko uh, dugira unat. Mhm. Entxatzeko, zer espero duzu azkenean uh, gaur? Bon, euh, espero dugu eh, zumit uh, kontaktu kaitia uh, eh, emengo uh, maasinekin edo uh, ostatu eta, uh, eta ikusiko gero zemanen din uh, behar ba eta kotxia inentu gulo. Mhm. Zenta, uh, zuk uh, usaian edo gaur egun nola saltzen edo banatzen duzu zure usta? Beraz, guk iten eh, merkatu bat, laun bat goizetan azparnen. Eh, bon, hori astapenetik asia genin eta bon, merkatu polita da. Gero e, etxetik ere sartzen dugu. Eta gero baditugu e, maasintu minu ere maiten ditugu nuek asunak e, edo amoste etaik. Hala, eta hor eh, nahi ginen piskat honu uh, gure kiantara zabaldu, piskat uh, eh, kostaldeari buruz eta hor tarako dingi Uh, klienta zabaldu zen dako? eta, bom, iten dugu, uh, iten dugu, ale, uh, txaitona eta beraz hala, beti klientararekin uh, beti zaila da, batzuk uzten, dute, beste batzuk hartzen, eta hola da, eta beraz, uh, importanta da gure txat, um, euh, beti euh, gure, um, euh, gure ezaguta azia, eta ara beti gure uh, lantzia, hori uh, importanta da, beti behar da, gure gasna ezaguta emeki emeki gero eh, salmenta behiz uh, eh, bultzatzeko. Segurtasun bat eh, ukaitea azkenean, hori da ere ba, profesionalekin lan egitea? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori da, bai, bai, bai, ala, ba, batzuk urten maute, gero behar dira beste atzuk uh, izan, eta bai, ala, segurtasun indetik behar da beti hori lan du, bai, bai, bai. Um, zaila da, zure lekoa edo zuen lekoa egitea, konkurentzia pixka bat eh, badea edo zen duzia, alde horretaik? Ba, eh, eh, ez dira hainitzik, beraz hori uh, guretzat uh, untsa da, uh, ez nauku uh, lana, hori dixegor da, gero hemen uh, utzaia bada, ardi bada, eta hori da zailena zenta... Hala, uh, klientelak beti badu eh, bulian uh, hori eta argdi gaznan uh, du uh, gazna bat osoa eta guri uh, du uh, gazna puntia bat. Beaz, uh, hala, hori da piskat hauntz uh, uh, tokia itia uh, hori da zailena. Mm. Baina entzuk hauntz gazna otatu zinuen egitea? Bai, bai, bai, ba, eh, bo, astapenean uh, gure etxen bat eh, baginintin ere ardiak, eta nola baginen lau, uh, lau jende, behaz, behartzen, behartzen uh, solat bat atxeman, eta bon, ala, asia ginen hauntzeki lan, emeki emeki asia gira, oita amak hauntzeki nenik, eta, eta emeki emeki indugu gure tokia, eta bon, gaur egun uh, konten ere, uh, eh, egun eh, uh, ahontzekin uh, eh, ari gira, eta bai, emeki emeki indugu gure tokia. Eta pentsatzen dut hori dela gakoa emeki emeki hartzia, uh, zenta ala, xal, xalmenta ez da mm, egun ala, emeki emeki behar da, behar da izan. Bai. Mm. Eta, bon, laboraria izanki, ala ere, bada parte bat nun komertzial lana ere egin behar duzun? Bai, bai, bai, bai, gero ez da gure, uh, uh, nola ezan ez da gure lehenbiziko uh, hautu ba, nahi bauzu buk uh, maitizugu uh, ahontzikinan gero salmenta hori uh, behar ez da gure parte uh, nahiena, e bon, ala, da, eta gero, bon, egia da egiten ditugula ezagutzak eta bon, e, eh, mekin eki bon, guztuare hartzen da eta jokoan sartzen gira eta ala, ta, azkenian behar da joko bat gisa hartu. Uh, eh, ala, batzutan eh, iten dira dira kontaktu honak eta beste atzutan ez dira baita ezpada kontent eta hain zina segitu behar da. Uh, justuki, eh, parean, uh, mandezaun ez dakit uh, zer asmo duzuen, supermerkatu batean, hemengo supermerkatuetan saltzea, baina uh, ahuntz gaznaren kasuan, hor, ahuntz gazna saltzaileak badira, uh, komertzial bat badutena gibelean, edo senditzen da konkurentzia hori ere, adibidez? Uh, ba, ez hainbeste. Ez da zen eta uh, guk uh, gure indaja da zinez etxekoizilea izaitia eta ala, etxekoizilea uh, uh, badugu, uh, uh, badugu gasna bat uh, ez bezalakoa eta hori da gure indaja zen badu gustua, badu historio bat Uh, erakusten, uh, erakusten ditugu gure hauntzak, gure iteko moldeak, Eta hortan, eh, neusteko, eh, ez da parekoik, beaz, eh, hala, hori gure indarra da, eta guk hori emaiten dugu aintzinean, eta hori erakusten dugu, eta azkenian, baino, presioen aldetik, eta usu preslira indar baten uteko, nahi, ikusitzen nahi duten, me, hala, usu, bai, indar bat iten dute presioen aldetik, Uh, etxe ekoizilean uh, eh, produktua mm. Baita eren nahi bat uh, erosleen aldetik edo uh, jaleen aldetik? Bai, Kalitate bai, bai, horren bea baita? Bai, bai, hala, zenta hendako hori, beren, beren ekoizpen hartian, uh, etxe baten uh, ekoizmen hau uh, da eta eder, eder du beste artian. Ordan, zuk eh, gaur eh, xaloinan parte hartzen baituzu hor, erran eh, bezala xaloin interprofesionala, lekuko ekoizleak, lekuko artisau, lekuko eh, enpresak hor izango dira, jatetxeak edo. Mhm. ikusten duzu, zure produktua, zure hauntz gazna, ez hemen saltzea eta urhunago ere salduz, eh, ez dakit, kilometroak eginez, edo, edo behar da lekuko saltzaileekin ikusi. Ah, guk nahiago nuke, nahiago ginuke hemen bedian saltzia, zenta, hala, eh, filosofiaren aldetik ere, eh, ba, hemen iten da gaxinaz za, eta agian hemen salduko da, eta hemen kontsumituko da, hori ze hor da, gero, eh, hala, imeak balima dira kilometroak inentu, mainan, uh, oai hartio azteko, dira hemen saltzia bai. Mm. Eta hor, zure komertzial lana egin behar baituzu egun, uh, jastarazten duze, nola egiten duzu hori? Bai, ara, behazten daula, eh? Uh... da jendia jastaraziz, eta meki-meki sortzen da diskursionia, konatzen dugu, nondik giren, nondik eldu giren, nola egiren lanian, hala, eta gero edo edo finkatzen da diskusionia, edo ez, ez da interesatzea eta pasatzen da bestalde bat zin, mainan, bai, ala, eh, kondatzen dugu gure historioa beti, beti gauza bera, baina hori behar da beti haintzina eh, hati. Genofa mm. bide loiato, beraz, uh, aieran, eh, naski, uh, bai, bai, bai. gazna ekoizlea dena. Ebe, mil esker, gurekin egunik? Bai, mil esker, zier. Adio. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Bai, hainitza hain hainitzik dut eta batez ere ortako enetako importanta zen insistitza talde lana edo elkarte biziari, hmm. buruz, eh, elkarte biziari ipatzen dut alek da gehiago ora, taldean nola funtzionatu. Ta. Joana Itzaina Marajen, astelen honetan, martxoako geita sei, arratxeko zazpietan, ahapetik magazinean. Errepika, asteartean lauetan. Eta orduan, <laughs> hori da, gaien tara heltzen denarik, bai, baina zuna ez da bapatekoa. Bai, eta orduan, oino zailagoa da, zen da, gainera, ez duzu ere <laughs> defentsa hori erabiltzen alba, eh, gurea bapatekoa dela. Ahapetik, Ahapetik, zu ezagutzen. Itzi mandoka Utsumandokan Charles Bidegen erratz hitzaikin jinen zaiku. Erratz diatxa isusti imilitza eta marmaro. Egun Carmen Diez Mintegi antropologa ikez, baizik eta hain ordez Josebe Ituri hotz, nula ote hama sortzigeren mentian emazte potioluak zien idealak eta oai kolte bat bezain mehe dienak dien. Argaltasunaren irudi hori Marilyn Monroe bera gaur lodia izango litzateke, ez, gure ereduetan. Gotzon barandiaganik ez, astehuntan baizik eta haen ordez, miel mari elosegi natursalia, bide bazteretan apuak ikusten dutugu oto ez lehertuik, otoentako espalimadie defentsaik, beste kabalentako bai hatik. Zuk zirikatzen baizu zapo bat, batekin edo buelta maten bai edo, ikusiko zu nola botatzen duen izerdi txuri bat. Itxumandoka aste hartez lauetan, astizkenez zazpitan. Itxumandoka louco. Broken Brothers Brass Band deitzen da talde hau iruñakoak dira ameka dira naski elgarrekin musikan ari direnak eta diskoa ateratzen dute ejabal argitaletxarekin ez jakintasunaren kateak suntxitu, simpliki, hau da eh, kantu honen titulua. Eta kantu nik ere agur erango dautzuet gaur, hitz eta putzemankizuna hortan bego gaurko, eta bihar, bostak teseak artean berriz ementsi izango gira, eta eneko bidegain gurekin izango da, zazpiak bat ala zazpi kronikaren tartean, Ba, diaspora segia erran eh, mintzatuko gira bihar sortzigaren probintzi hortaz. Seiak, Euskal Iratetan, zanuntza? Euskal